ونستعين ونستغفر ونتوب إليه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Neka tema, tamo, da mogu moliti tamo pogledati. Evo, prijavili smo u 18.00 predavanje, mislili smo da malo pomiriti, međutim zbog ljudi koji su došli žena po ćemo s malim zakašnjenjem. Ja sam naslovio ovo treće predavanje u susret Tramazana Mislim da danas u mnogim džamijama širom svijeta ima sličnih predavanje hudbi sa ovim naslovom u susret Tramazana Želim da se malo podsjetimo onoga što nas čeka i ono što nam slijedi, a to je veliki mjesec, mjesec Ramazan. Ponovit ću neke stvari koje sam jučer malo spominjao na hutbi, tako da mi halal ovi koji su jučer bili, ali reći ćemo i nešto novo. Da svakom bude od koristi. Zaista kad bi ljudi znali vrijednost Ramazana, poželili bi da im čitava godina i život bude Ramazan. Ja Ramazan nekada uspoređujem s roditeljima, s ocem i majkom, tek kad odu od čovjeka, odnosno kad presele na ahiret, čovjek vidi njihovu veličinu i spozna njihovu vrijednost. Tako je i s Ramazanom. Mi se usprimamo da pokucamo na Allahova Đelešanu vrata. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem nemojte prestajat kucati na Allahova vrata. A kako se kaže kuca na ta vrata, je Rasulallah? Pa on rekao glađu, gladovanje. A Ramazan je i njegova svrha prije svega jeste post, a post u stvari gladovanje. Ko tako kuca na Allahova vrata, otvorit će mu se dženecka vrata, jer su jedna od osmera dženeckih vrata, vrata Rijan, koja su samo za postače. Ramazan je od ova tri slova u nazivu Ramazan ili Ramadan, kako to izvorno jeste, M i D. Pa kaže Rasulullah s.a.v. prvi deset dana, prva trećina Ramazana jeste milost, druga trećina ili drugi deset dana jeste oprost od Allaha, a zadnja trećina, zadnjih deset dana jeste spasavanje od džehennemske kazne i oslobađanje od džehennema i onih koji su ga zaslužili. E to je Ramazan i njegova veličina. Ono slovo R, početno u riječi Ramazan ili Ramadan jeste R, rahmet, milost. Ono M, magfiret, oprost, ono D, daman ili oslobađanje od kazne džehennemske od džehennemske vatre. Allah Đelešanuhu Kaže Stedu Billah, ja ejuhallazina amenu, o vjernici kutibe alejkum usijam, propisuje vam se post, kema kutibe ladina min kablikum, kao što je propisan onima prije vas, leallekum tetakun, da biste bili bogobojazni, da biste se grijeha klonili, ili kako se to može provesti i da biste postali, da biste bili ljudi. Pojenta je da se iz Ramazana izađe bolji nego što se ušlo u Ramazan. Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem jednom prilikom se popeo na mimber koji je poput ovoga imao tri stepenika. I na svakom od ta tri stepenika rekao je amin. Nije to radio ni prije ni poslije toga nikada. Malo je to da shabe. Kaže Rasulullah zašto si rekao amin kad se peo? Pa on rekao, između ostalog, došao mi je Melek Džibril i rekao, neka je daleko od Allaha, od Allaha je milosti čovjek, kojem dođe Ramazan i prođe, a to ne bude sebe da mu Allah Đelešanu oprosti i da ga Allah Đelešanu u dženet uvede. Jer onaj ko bude oprašten će ući u dženet. Znači čovjek je toliko nemara, kaže ja sam musliman, Ramazan mu došao i prošao sa svim svojim blagodatima i svom veličinom i vrijednošću, on niti je dana ispostio, niti je nešto radio od hajra, pa kaže poslanik sallallahu je daleko od Allaha, odnosno kaže melek Džibril. A Resulullah sallallahu je rekao: Amin. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ovo je još jedna radosna vijest. Ko isposti Ramazan imanen sa imanom u Allaha, wa ihtisaban i nadom da će mu biti oprošteno, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, biće mu oprošteno ono što je bilo od njegovih griha. Isto tako koga provede u ibadetu, ko klanja u Ramazanu, bit će mu oprošteno. I kaže Lejlet al-Kadr, isto koje provede u ibadetu, bit će mu oprešteno što je bilo od njegovih grijeva. To je sve u Ramazanu. Znači, govori malo o nekim blagodatima, da se podsjetimo blagodati mjeseca Ramazana. Isto tako kaže, u mjesecu Ramazanu otvaraju se dženecka vrata i zatvaraju se dženemska. Znači, u nedelju najveće je prva terara, u ponednik je prvi dan Ramazana. Dženecka vrata su otvorena džehennemska se zatvaraju i šeitani se vezuju. Međutim, mi vidimo i pored ovog hadisa u koji vjerujemo da ima zla u Ramazanu. Šeitani se vezuju, a ima zla. Pa ovo malo buni ljudi. Ima tu dosta mišljenja kako se to vezuju šeitani, šta to znači. Jedno od onih koja prevladavaju mišljenja jeste da u stvari to znači da se šeitanom utjecaj na čovjeka smanjuje. Šeitan ima negativan utjecaj na čovjeka. Zlo koje se dešava danas na zemlji je pod njegovim vodstvom, njegovim utjecajem. Činjenica ima ljudi koji se toliko pohvalili da si i imreti. Šta ti radi. Ali šetan vodi čovjeka ka zlu, usmjerava ga. Allah želi da umremo kao muslimani. valjate mu tunne, illa muslimu, muslimun. Umrite drugčije kao muslimani. I da odemo u džennet. Šetan želi da umremo na nečemu drugom i da nas povede ka džehennemu. To je njegova misija. E kaže, Ramazanu se smanji utjecaj na čovjeka. Ima zla i dalje, ali isto tako ima mnogo više pokornosti kod ljudi i kod muslimana nego van Ramazana, jer se smanjio taj utjecaj šeitana na čovjeka. U Ramazanu jedna nafila, jedan sumet vrijedan je farz za van Ramazana. A jedan farz u Ramazanu vrijedan je 70 farzova koji se obave van Ramazana. Sežda jedna je velika kod Allaha Đelešanu. Zato ja preporučujem što više teravije na file da se klanja. Teravije naročito. Jer kod nas su te stale neke rasprave, naročito dole Bosna, Sanđak, da li klanjati 8 ili 20 rekata. Ja čisto matematički i logički razmišljam u ovoj situaciji. Ako klanjaš osam rekata, imaš pravo, nisi pogriješio. I ako čovjek klanja dvadeset rekata, ima pravo, nije pogriješio. Ali ako ona ostane samo na osam on propušta 12 rekiata. U tih 12 rekiata ima 24 srđde. Za 10 dana on propušta 240 srđdi. Za 20 dana propušta 480 srđdi. Za mjesec Ramazan propušta 720 srđdi. 10 godina ovako, to je 7200 srđdi u Ramazanu, braćo, I ona puno vrijednija nego van Ramazanu. A e ja kažem, volim pred Allaha izaći sa plus 7200 srđdi ili možda 14.400 za 20 godina, nego u minusu tako izaći. I ovo je dovoljan meni pokazatelj da treba znači povećati što više sežde. Također u Ramazanu lijepo je povećati i klanjanje na fila. Znači mi obavimo sabah namaz, vrati se ljudi malo da odspavaju, najčešće. Kada se ustane Kaže Rasulullah sam da čovjek kad zaspe šetan mu sveže tri čvora na glavi. I on ostane čvornat čitav dan, čitav heftu, čitav mjesec, čitav život ako ne odvezuje te čvora. A kako se ne odvezuju? Kad ustane čovjek, otvori oči, spomeni Allaha i kaže Alhamdulillah, što sam se probudio, što sam živ. Taj prvi čvor mu se odveže. Zatim uzme abdest, odveže mu se drugi čvor. Klanja dva rekeata, odveže mu se treći čvor. Ta dva rekiata se klanjaju kad sustaje na saba, tad se odvezuju čvorove, ako se vrati čovjek ponovo, onda je to kad klanja duhu namaz. Ustoji i klanja duhu namaz. Duha namaz je znači od, kad izađe sunce za 45 minuta, pa do zenita, do vremena, znači to je nekih pola sata do 45 minuta prije takvimskog početka podne namaza. To tad se može klanjati. Isto kaže Rasula s.a.v. da čovjek u tijelu ima 360 globova kao što ima dana u ovoj hižetskoj lunarnoj godini. Da svaki taj zlob čovjek je dužan dati sadaku. A kaže, to sve zamjenjuje dva rekeata duha namaza. Pa može da bude to nešto što treba obaviti ako se do sada nije. Može se kladiti četiri rekeata. Podne namaz. Ljudi klanjaju četiri rekeata suneta prije farza i dva poslije farza. A može se klanjati i četiri rekeata poslije farza. Rasulullah sa sredem je govorio ko klanja četiri rekiata sunjeta poslije podnevskih farza, kaže Allah će ga zabraniti džehenevskoj vatri. Ima isto na fila koja se zove salatu evabin. Ona se klanja kada se znači završi akšan farzi, pa se klanja čemski sunet. E onda do početka jacije u tom periodu može se još do osam rekiata klanjati takozvanog salatu evabin, namaz pokajnika, namaz bliskih Allahu Đelešanu, makar dva rekiata, i tako dalje i tako dalje. Znači to su neke stvari, neki ibadeti koje možda bi bilo dobro sprovesti u Ramazanu jer je velika nagrada inšala za nje. Hoću malo da podsjetim sad neke stvari koje su također bitne. Prva ramazanska noć, to je inšala sutra naveče, klanjaše se nedelja, znači sutra naveče klanjaše se teravija, nakon toga ljudi idu u kući i pripremaju se za Ramazan. Pripremaju se da ustanu na sehur, sufur, u Sanđak, kako se kaže, ili ručak. Naš narod koristi ta tri izraza. E, bitno je tu noć zanijetiti ili donijeti nijet, ko što se kaže. Nijeti u srcu. Odlučiti, sa sobom malo sjesti, minut, porazgovarati i reći iskreno ovaj Ramazan hoću da ispustim u ime Allaha I to je nijet općeniti za čitav mjesec Ramazan. Može se i svakodnevni nijet donositi kad čovjek ustane na sebu, kad ustane znači na sufur, može donijeti nijet ili zanijetiti da hoće taj dan da posti. Znači ovo je veoma bitno. Ima ljudi koji uđu mehanički u Ramazan. Dolazi Ramazan ono da posti. Niti je zanijetio da to radi Allaha, niti je nešto drugo zanijetio. Neki zanijete da bi bili znači s boljom linijom i tako dalje. Ima onaj hadis koji se koristi, koji je vrlo diskutabilan, da li od poslanika sa srnem, poslite i bit ćete zdravi. Pa ljudi zbog toga ulaze u Ramazan. Sve ovo, dok ne bude post u ime Allaha, radi Allaha, približavanje njemu i njegove nagrade, jeste ono što propada. Od čega neće biti koristi za čovjeka. Možda neke fizičke, ako s tim ulazi u Ramazan, ali nema da Đelešanu nagrade. Znači, nije ti je veoma bitan. Druga stvar, govorio sam jučer na džumi također, sehur ili sufur. Ustajanje ujutru. To je veoma bitno. Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam te seharu fa inne fi sehuri bereke. Ustajte na sehur jer je u njemu bereket. Znači Allah Želešanu daje hajr s tim. Da malo uzmeš, pojedeš, a imaš hajr od toga. E, lijepo je sehur oduljiti do pred samu zoru. I sehur je znači i badet Allahu Đelešanu koji je veoma bitan. Zato treba ustajati. Kaže Resulullah sallallahu alaihi makar uzeti gutljaj vode ili makar jednu hurmu, ali da se ustane selo. E, nas drži taj entuzijazam u početku Ramazana. Međutim, tamo sredinom on se gubi. Neka čovjek koji je teško ustati na selu. Ustani makar, uzmi gutljaj vode i to će biti znači ispunjeno ovo o čemu kaže Rasulullah sallallahu Veoma bitna stvar. E, kaže Rasulullah sallallahu alejhi sallam, je ostavio vremena od završetka sehura do početka zore koliko se može pručiti 50 ajeta. E sad šta to znači? Kako 50 ajeta? Koliko o tom potom? Ali ostavljamo malo vremena da mi prevedemo. Ostaviš nekih 5 do 10 minuta. U tom vremenu može se klanjati dva rekata. Tad je Allah kako to kaže, na dunjalučkom nebu. Onako kako njemu dolikuje i prima dovu, oprašta ljudima, čeka da ljudi zatraže oprosta. Može se <clears throat> u to vrijeme učiti dova. Ona je kabu. A najbolje od ovoga, kažu učenjaci, jeste kajat se Allahu Đelešanu. Donositi stikfa, taubu. Znači sjesti tih pet minuta i govoriti estagfirullah, estagfirullah, Ali iskreno se kaže svoje grijehe. Jer je to osobina dženetlija. Kaže tamo u suri Al Imran, opisuje Allah dženetlije, sabirine strpljivi, kine iskreni, vulkani tine pokorni, kine koji udjeljuju i kaže stakfirine bileshar. I oni kaže koji u to doba sahura završe sa doba zore, kaže, traže oprosta da Allaha Đalešana. Eh, to su oni koji su, elhamdulillah, na dobro. E, je iftar. Ljudi iftari. požure sa hranom i normalno, ogladne ljudi, požure da se napiju vode. E, Rasulullah s.a.v. sunet je iftariti sa hurmom, odnosno ako nema se hurma, sa vodom iftariti ima to svoju medicinsku, šarijatsku i svaku drugu vrijednost. Međutim, ljudi zbog ove brzine zaboravili nešto veliko. Rasulullah sam se kaže da se ne odbija dova postača kada se iftari. I prije samog iftara treba ući dovu. I tokom tog dana koji se posti treba ući dovu. Recimo imaš podnje namaz, došao si u džamiju tamo negdje drugo gdje klanjaš, da li u kući, na nekom trećem mjestu. E, prouči se ezan, između ezana i kameta kaže da Rasula selam ne odbija se dova. Braćo, i sestre u Ramazanu, učite dovu. Stalno molite Allah Đelešanu. Imamo im mnogo toga što nam treba. Ako ne znaš nekad šta zamoliti, reci gospodaru, molim te za hajr svaki za koji te molio Muhammed sallallahu alaihi Ti zatraži sve. I reci gospodaru, zaštiti me od zla svakog od koji traži zaštitu Muhammed alaihi ti si zatražio zaštitu od svakog, od svakog zla. E kaže, između zana i kameta ne odbija se dova. Zatim kad si na seždi, a to je kad klanjaš sunete između zana i kameta, ta dova je kabu. još kad si postaš, ti si stvorio tri uslova da ti Allah primi dovu i da ti dadi ono što moliš od njega. Znači, to su ti uslovi koje treba obrati pažnju. E kaže, dova postača kada iftari, uzimaš tu hurmu, bismillah, ima ona dova kada se znači iftari i tako dalje, Allahume leke sumtu, bika mentu i tako dalje, to je jedna doba, ima i druga, ima i treća. Eh, kada se znači čovjek iftar, nek onda svojim riječima kaže da je tu hurmu, sunet uzmi tri, uzmi sedam na kraju kraja, paran broj. Kad piješ vode poslije toga, stalno moli Allah, daj mi Allahu to prosti, sačva džehennema, uputi nas, uputi mi djecu. Svi mi znamo šta nam treba i čega se bojimo. Znači ja za sebe učim dovu, ti znaš šta tebi treba i tu dovu stalno Znači, na ne prođi iftar, to je beričetno vrijeme za dovu. Dova je tada kabu. Još jedna stvar. Ne treba se, ne treba se razbacivati. Jer ja vidim, hvala Allahu, ovdje imate mnogo Allahovi blagodati. Velike su blagodati Allahove ovdje. Ne treba se razbacivati. Treba se sjetiti i Bosne, i rata, i svega onoga što smo prošli dole. Tako znači da kad dođe ta iftar, E, moj savjet je nemojte se razbacivati. Sjetite se, znači, oni ljudi koji nemaju Ramazan i jeste zbog toga čovjek dok posti, sjeti se oni koji su gladni, a isto tako i sa iftarom, jer većina, velika većina hrane koja se napravi, ona se, nažalost, baci. Ako čovjek već mora baciti hranu, desilo se imam viška, ne znam šta ću, pokvarilo se, kada odlaziš to da baciš, nažalost, ako se to desi, desi se svakom onda kad to ostavlja čovjek treba reći gospodaru, evo ja mu ostavljam za neko tvoje stvorenje. Pa učini mi i ovome sadaku i daj mi nagradu. Znači opet s nijetom, samo nije. I kad tu hranu bacaš ostavi, Allah će poslati nekoga. Znači to biti čovjek koji će u tome naći neku svoju nafaku. Možda ovdje ne, ali kod nas u Bosni Sanđaku malo više. Ili će možda ona poslati neku životinju, pa ću te mi naći na faku. Uglavnom ti ćeš možda od toga dobiti nagradu seba. Znači da se ne baca tek tako hrane, svi to radi s nijetom približavanja Allahu Đelešanu. Eto ja sam htio podsjetiti malo na ove stvari. Imaju nas standardna pitanja šta nam kvari post, šta nam ne kvari post. Pa hoću malo i na to da podsjetim. Znači, ono što velika većina muslimana zna, to je znači za masu muslimana, post šta kvari, uzmanje hrane, pića, e, pušenje cigarete, e, spolno općenje i tako dalje. E, hoću ovdje da naglasim nešto. Čovjek u Ramazanu može prati zube. Prati zube. To je higijena koja se ne smije u Ramazanu napuštati. Tim što treba paziti, da mu kaladont, odnosno ta tekućina ne uđe u organizam. On se može nagrijeti možda preko kade, preko lavaboje i tako oprati zube, pazeći da mu ne uđe to, to je dozvoljeno. Ovo ljudi ne poznaju većinu. Druga stvar, ima žena i ljudi koji su kuhari profesionalni. I on posti, ali mora, tamo je mu to posao, da zna kakva je hrana, kakva je ukusa. Dozvoljeno je njima staviti hranu na jezik. Znači jezikom da se kuša koliko je slana ili nije i zatim to izbaciti. Ne progutati, jezikom kušati i zatim to izbaciti, to ne kvari post. Ne kvari post ako čovjek povrati, ljudi pitaju. Ako povrati čovjek, ali nije namjerno povratio, pa povratio je nenamjerno od bolesti ili nečega, pa mu se malo te ostatka hrane vratilo u organizam, ne kvari mu to post. Namjerno povraćanje pak, ono kvari post u svakom slučaju. Vađenje zuba, ne kvari post. E, davanje krvi, ne kvaraj post. Primanje inekcije, ne kvari post, osim ako je hranjiva inekcija, ona kvari post. I tako dalje, i tako dalje. Znači, ovo su neke najčešće situacije koje imamo u toku Ramazana kad ljudi poste interesuju da li ovo kvari ili ne kvari. Ako imate nešto, pitajte me, možda sam <clears throat> nešto zaboravio. Inzulin. Koji? Inzulin. Dava inzulina. Za inzulin ne zna da li je inzulin ono što hrani kad mu to hrane mu je to lijek. Znači sve što je lijek, ali nije hranjiv, on ne kvari post. Ako čovjek mora da uzma inzulin, pitanje ljudi za inzulin, on je bolestan čovjek. Znači čovjek je bolestan ako ima, šećer, ako ima, šećer i ako znači ne bi uzimao inzulin, on je bolestan čovjek. E za bolesnog čovjeka znamo da ima olakšica, da ne posti. Da znači može da naposti ako se nada ozdravljenju, a ako se ne, ne nada ozdravljenju, taj čovjek onda neće postiti, nego će nahraniti siromaha, E, znači, za svaki dan, kaže se, dva ili tri obroka koliko on jede. Što znači 30 siromaha sa po dva, tri obroka, odnosno jednog siromaha sa koliko, 60 kad se to pomnoži obroka. Ovo isto spada na ljude koji rade teške poslove. Ljude znači koji su u svim teškim poslovima, da li to rudnih željezara, pitom jedan momak, on je varioc, da li on, jel ulazi ta prašina usta i tako dalje. Neće pokvariti posni čovjek ako mu kaplica kiše recimo padne usta, a on nije kriv za to, snijega i tako dalje i tako dalje. Za inzulin e, mislim da je ovo to, nisam siguran, provjerit ćemo inšala još oko toga. Zato što, zato što ovaj, znači, ako neko ima neko ko može da posti, ali mora i to da, da, da daje, znači sebi da, da daje inzulin, šta ja znam. A bolje bi čovjek da posti. A može preko dana da daje, preko dana da ali ako imaš ti dva puta ili tri puta... Samo treba vidjeti, znači ako inzulin jeste lijek, ako je lijek koji, nije hranjiv, to je znači kao stvar inekcije. Ako ne hrani čovjek, on to može da Ako ga hrani, ima to svojstvo, nisam upućen u te stvari, onda je to, molim. Ne, mislim da to inzulin dobivaš neke vitamine, to samo suzbija šećer u, tijelu. ako je to kao lijek, znači ako je čovjek bolestan, ima propis za bolestnog čovjeka, sad smo rekli, a ako je to analogno inekciji koju dobije, znači kao, kao, kao lijek, onda to može znači, znači samo infuzija ona hranjiva, ona jedino daje. Infuzija se isto tako može uzmati ako nije hranjiva. Znači sve to što nije, što nije hranjivo može, osim ako je, ako je hranjivo, ovaj, ne, ne može se uzmati. O tom potom još ćemo znači, pogledat oko infuzije, to vidiš koliko se time bavim, sam infuziju zaboravio, nisam čuo do sada, a ne mogu se da sam negdje i pročitao oko infuzije. Dobro je to pitanje. Ovaj, samo ću još napomenuti da ima i post muslimana, dobrih muslimana. Znači ovo je post mase koja ne uzima hranu, ne opći spolu, ne, uzima cigaretu i ne pije za vrijeme posta. Ima post, kaže, dobrih muslimana. To su ljudi koji pored ovoga paze i na svoj pogled, obaraju ono što je zabranjeno. Paze na sluh, da ne slušaju ono što je zabranjeno. I tako dalje. Paze na ruke i organe, noge, da ne rade s njim ono što je zabranio i ne idu gdje je A ima, kažu, onaj treći post, ovo je recimo zaljeva podjela, koji je post odabranih Allahovi robova. Oni pored svega ovoga paze da im se loše misli ne uvuku u glavu dok posti. Pa ako osjete neke loše, ružne misli, koje mogu biti ovakve ili onakve, on ih tjera od sebe, trudi se da ih odbaci i da mu one znači ne dolaze, da ga, da ga ne okupiraju. Tako da, evo, kroz to treba posmatrati ovo o čemu govorimo i molimo Allah da nam pomogne, da nam ukabuli, da nam olakša. Amen. Eto, mislim da je dovoljno pola sata, nešto manje, odham da se malo podsjetimo. Ovaj, pa da nam bude od koristi svima, da nas Allah nagradi i da nam Allah ukabuli. Salamu alaikum. سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق وتخط السير بإقدام يروي للكون حكايتنا نبشر أثواب الفلق كي نبصر أجيالا تسمو تسمو كالنجم المرتلق تسمو كالنجم المرتلق رسمت رسمت رسمت رسمت